Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 14, 2002 Itinalagang kalihim ng Pontifical Council for Interreligious Dialogue sa Roma si Archbishop Pierre Celata. Katuwang siya ni Cardinal Jean Lua Pierre Tauran na siya namang Pangulo ng Tanggapan ang Pontifical Council for Interreligious Dialogue ang nangangasiwa sa ugnayan ng mga miyembro ng simbahang katolika sa iba't ibang non-Christian religion sa buong mundo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.